mugikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndabaramukije bakunzi mwese muri komutegabiri radiyo isanganiro nongere ndabaha ikaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi ikiganiro kibayagira ibijyanye n'ibidukikije mukagikurikirana ku munsi nk'uyu nk'aya mango ntango za kino kiganiro abanyagihugu bo muri quartier Kigobe yo hepfo akabarabara kitiriwe mukarakara baratubwira ingene impanga yatewe n'inkombe y'uruzi ntahangwa yasidutse gushika nko ku metero cumi z'amamanuka iyo manga ikabigeze ku miryango y'amarembo y'amagorofa yubatse kuri iryo barabara n'abarengana n'amaguru baratangara mukazibira nko kuva ngaha kuri kaburimbo kugenda kuriya igana mu kigobe ikinga ntirigikunda kandi meme tu n'abantu n'abantu n'abantu n'ukuramforsa tu ni hamwe bavuga ati mbore ducishaho ingufu hacu muranda nkunda kwaca mugabo je aho ndaherukiye ni hari hamezu mbo hari hafise fisire ngaha hanya hagera ngaha aha byaheze ntubona ko n'iyi nzu iri mu kugenda yagiye vrema ntuzi ko yageze kuri protayi nyine ahubwo no kugira inguvu bakaraba ingene ahantu hotegerezwa gukorwa mbodo yoca dutegerezwa gufata iryo barabara rya macuniro aho haruguru gato bisaba kuzunguruka ahantu hanini uvuye nk'iyo mu ngagara uri kuragenda nk'aho uyu mutango urumva bica bibingorana bica bisaba ko uba ufise amahera y'itike hari igihe uba uvuye ukazurushe aha hari horoshe guca bisanzwe byo koroherwa murabona ko bidashoboka nta koroherwa gusa nuko byabaye twibaza bigitangura twagati kumbura hari icokorwa kugira hakingigwe ko nta cyabaye tuyona gutya twe ntacyo duhindura yego no kwihebura urabona nk'uburyo bw'aya mazu amafaranga ya eh, ruhombo ruri ngaho ni uruhombo rudasanzwe ruteye ubwoba sinzi nkamwe kumburemo niba hari abo mwokwegera n'icyo bashoboye nta burimwo si kigobe gusa igeramiwe n'imanga n'akonga cari kagabura karitiye nyabagere na karitiye w'interekwa muri zone ya gihosha karageramiye amazu yubatswe ku nkombe bamwe mu banyagihugu babangamiwe n'ako konga bavuga ko mu gihe c'imvura ako konga gasenyagurika kagahakwa kubabomorerako n'amazu natwe nko muri iryo paso twagize ko hamwe sura kugwa tudasubira kurara mu eh, twagize ubwoba kuko muri ino minsi gwari rutindiye nk'imetero zine twaje dusohoka tujya hanze imvura natunyaga kugira ngo ntidave tumera nko mu gatungu kuko waraje rufise inguvu nyinshi twumva ariko rasurirana tuzatumva uruhome rw'inkombe nyene hampande y'inzu hose hururukiye ndani mu ruzi rero igihe kigigutse n'abana twaje dusohoka rimwe n'umudamu wanje tuca tuguma hanze ntitugwe mu mazu maze gusenyera ahantu ntunavuga kuko n'amametero menshi cyane rwaratsindiwe ku buryo gururuka hasi ku metero zirenga indwi uja hasi mu kuzimu uko ruje ruca rusenyura rugahagwa guhitana n'ikibambazi c'inzu urabona ko na dushe yagiye na toilette urabona ko yagiye urumva nizo ngorane tuhaye nazo tumeze n'imifuko yatobose kabisa ko uburyo twari tufise bwaraduheranye ni imyaka ibiri hafi itatu e, imisuna turayitera ikaduga ikaduga mu gihe cy'iki n'igihe izuba riba ariko ryahitera iduga muga hageze muri aya mezi riraya nk'uwo musuna warabibwiye wari munini wari wamaze gushinga imizi ruraza ugasha ruwurandura wose ntumenya aho wigeze kubura itegeko rigenga ibidukikije ngo riratombora neza ku bijyanye n'ingene amatongo yotangwa Albert Mbonerane umugenzi w'ibidukikije avuga ko hari ibice bari basabye ko bitokubakwamo amazu kubera ingene isi iba imeze ni mu myaka novuga iri kure nari nshinzwe ibikorwa bya leta eh, hari mu mwaka wa bibiri na kane tumaze gutohoza tukabona ingene akarere kameze hariho ibice twari twabugiwe ko bubakamwo hajya muri kigobe bita kigobe sud mbere uduze no kumugoboka nicyo kimwe kuko berekana neza ingene urwo ruzi rutorohewe eh, ni ukuvuga isi y'aho uruzi kakajya akarere usanga eh, inkombe zitafise ubukomezi bukwiye hanyuma rero turavuga tuti iki kibanza byiza nta muntu yocubakamwo mugabo icyadutangaje ni uko uko imyaka yagiye irakurikira mu nyuma twagiye tubona amazu meza ariko araduga tukibaza nyine abashinzwe gutanga ibibanza byo kubakamo batanze aho hantu kandi tuba twibaza yuko bazi yuko mm, icyo kibanza atari cyiza hama n'ikindi nacyo twabonye batisunga cyane eh, ni uko ugiye mu ngingo ya mirongo itanu na kabiri mu ibwirizwa rigenga ibidukikije ni ryo mwaka w'ibihumbi bibiri rivuga yuko ufise umugambi wo kubaka ku nkengera z'uruzi cyangwa z'ikiyaga ubanza kugira ibyigwa byerekana ko atangaruka mbi izoba ingene uwo mugambi ufise uzobana n'ubwo ruzi n'icyo kiyaga ibyo rero yuko bidakurikizwa hanyuma bene gutanga impushya zo kubaka icyo kibazo ntibazi yuko uh, kizohava kibagarukako muzibangamiwe cyane irimwo nuko ubona eh, turakenera ibikoresho byo kubaka umusenyi amabuye abantu baza kuropora rero ingene uburyo baropora tube mu ishyirahamwe eh, ryitwa action centire verte pour environnement ntacyo tutakoze kugira twigishe abanyagihugu ingene boza kuropora neza bakurikije amategeko bo kirazira kuja kuropora eh, ni ukuvuga uza gufata ibintu by'umurengera uruzi rwazanye icyo bita curage mugabo uno munsi uragenda ugasanga umuntu ariko ah, ngo ariko araropora ugasanga ariko arimba mu bisanzwe kirazira kurimba kuko uri kurimba uri korohereza amazi hama ku nkombe ugasanga yabonyeyo nk'ibuye ararikeneye akagenda akarikurayo amazi aca anezerwa kuko aje agasanga haroroshe iyo nkombe ica isenyuka n'ingoga hanyuma rugaca usanga rero bo bagira bati twebwe kugira ubuzima bwacu bubeho turinda gutungwa n'ibyo tuza gukura mu nzuzi ntibamenye yuko ejo ibyo ariko barakurayo bizoshobora gutuma haba ingaruka mbi ku buzima bw'izo nzuzi hanyuma icya kabiri nacyo ni uko urabye izo nzuzi aha dufate ntahangwa gusa mugana aho twoja kuri muha eh, cyane kanyinshi usanga ari kimwe ibikorwa bikorerwa mm, hejuru iyo izo nzuzi ziza zipfa naho nyine usanga izo nzuzi zidakingiwe abantu baguma bagenda barima gushika ku nkombe z'inzuzi ejo rero haza inkukura urumviza n’ipfu ikazana iki byose ugasanga biriko birasenyuka bikaza rero byose bifise ingufu nyinshi gushika ngaha mu gisagara ugaca usanga rero e, izo nkombe zamaze ubushikiranganji bw'amazi n'ibidukikije barinda kuraba yuko izo metero n'aho waziharuye bikwiye hanyuma rero ingingo ya gatanu y'iteko rigenga amazi ku kanwa ka gatatu niho babisigura neza baravuga yuko izo metero uziharura urabye kamere y'iyo si iri ngaho umushikiranganji yashobora kuvuga ati muri kano karere turashobora kurenga izo metero mirongo ibiri na zitanu benshi rero aragenda akaraba agahera ku nkombe y'uruzi agahora mirongo irindwi na zitanu agacira ngo ndi mu mategeko byose birakwiye urumva umaze kuyipimira ushobora guca wicira urubanza Muvuga mu turere ubushikiranganji bw'ibidukikije nibwo bwari bukwiye kuja gupima naho umuntu we nyene agomba kuhakorera ikintu biba yapima ego eh, mu bisanzwe nk'aho hantu urumva twavuze mu ngingo ya mirongo itanu na kabiri y'ibwirizwa rigenga ibidukikije ibyo byigwa rero uko ndabibona ntabiri ko birakogwa turabona ko hariho n'ahandi hantu hari akonga kitwa cari hagati ya karitsiye nyabagere na karitsiye w'intereka hariya amaja eh, hejuru ya gihosha turabona ko kagaramiwe n'imanga ariko ubwa mbere kari nk'akantu umuntu ashobora kurengana bitumwa n'iki kugira ngo akantu k'akonga hagere igihe kaba nk'uruzi runini hamwe umuntu hambwa usanga rero n'amazi iraje n'umuvuduko harimo amabuye biva rengene igisagara aho cyubatse n'imisozi iri hejuru uwo muvuduko rero ucituma n'izo nkombe ntiturabe yuko aho hantu by'ukuri hameze neza ku bwa Albert Mbonerane yaba abasaba amatongo canke abayatanga ngo bari bakwiye kwisunga amategeko kuko haba gahombo kanini kuri bose jewe urumva hariho abasaba amatongo hariho abatanga amatongo baba abatanga amatongo cyangwa abasaba amatongo icyo ntuhanura nuko bo abo bigira bishikire urumva biragoye mugabo ni uko muri kazoza bogereza kwisunga amategeko ariko na cyane cyane abatanga amatongo uti none bazoronka indishi gute eh, hasi no bivuga ko mugabo birazwi kuko nk'umunsi boza kwitwarira leta leta yenda kubashumbusha kuko arakwereka inkaratasi zimuha uburenganzira bwo kubaka ni ukuri uwo muntu yagiye kumuha yamuhaye uruhushya rwo kubaka muri icyo kibanza yuko yisunze amategeko kuko biraruhishije kubona iryo tegeko rija mu ngiro kuva umunsi arishyiriyeko umukono buraho twibaza none ayo mategeko afasha iki abantu bateza kukuroraba yuko ayo mategeko ariko arakurikizwa bariko bakora iki jewe rero ngiye gusaba itongo ntigomba kubaka ngaha barinda kumbwira bati itegeko rivuga ibi n'ibi n'ibi n'ibi urabe wisunge ingingo iyi nini urabe yuko icyo kibanza uri kurasaba kijyanye n'aho ushobora kubaka urumva rero eh, sinavuga ngo ikosa rica kuri ndamugaje ndavuga nti yaba bene gutanga amatongo kuko n'ikindi kidugoye uno munsi ni ingorane nyamukuru tumaze kubona ubushikiranganje bw'amazi n'ibidukikije burimo ibisata bigoye bitateza kubana urabye ingorane dufise ubwo bushikiranganji burimwo amazi ibidukikije amatongo no gutunganya ibisagara twe twari twarasabye kuva kera yuko igisata cyo gutanga ibibanza byo kubaka gutunganya ibisagara icyo gisata cova mu bushikiranganji bw'amazi n'ibidukikije bigasubira mu bushikiranganji by'ibikorwa bya leta iyo ubwo buyobozi bwahora muri icyo gihe rero nk'uko iteko ry'amazi ribyerekana n'ibidukikije wowe ugomba kugira ngo ugire utunganye igisagara utange ibibanza banza wisunga ayo mategeko uno munsi umushikiranganji araba amazi ibidukikije amatongo gutunganya ibisagara hari aho usanga adashobora kugira ati ibi biri ku birakorwa ngaho si byiza mbwa nk'ubu yaba yagira ati eh, gutunganya ibisagara urbanisme iri mu bundi bushikiranganje boheje bakamenya bati amategeko dukurikiza naya aya nko gutanga ibibanza ku nkengero z'ikiyaga cya tanganyika urabye itegeko ry'amazi iribanisme ntiyogira ngo ndagiye kuhavogera idafise uruhusha rw'umushikiranganji w'ibidukikije n'amazi mugabo no munsi kubera biri mu bushikiranganji bumwe urashobora gusanga n'abakora muri ubwo bushikiranganji muri ibyo bisata binyuranye batumvikana ugasanga ariko baraharira mugabo wese aragira ati je ndiko nkorera leta nanjye ndiko nkorera leta ugasanga byose biriko biramera nabi ico ni ikintu rero hamwe leta yovyihweza neza kuko ntushobora kuba ngo umucamanza hamwe ngo wicire urubanza biragoye mu gihe kuko ubushikiranganje urabye iteko ry'ibidukikije uwo ni ukuraba yuko byose biriko birakurikizwa mu mategeko yo gukingira ibidukikije ugarutse ku w'amazi uw'amazi araba yuko amasoko inzuzi ikiyaga bimeze neza ukeneye kuza kurondera amazi ku isoko kanaka ubu haranditse yuko urinda gusaba uruhusha umushikiranganji ataruguhaye ntacyo urukoresha simona ngene urbanisme donc abashinzwe itunga ry'ibisagara batokwisunga ayo mateka kugira ngo ejo ntibagire ntibashire leta mu ngorane urumva mu bisanzwe hari iteko nuko ntarasoma neza eh, ryengene botunganya ibisagara bitekanywe yuko uwo muntu yatanze ikibanza ngo bacubakemwo hatisunze amategeko aho kuza kurondera indishikware inshumbusho kwa leta borinze kuyirondera kuri uwo muntu yakoze ikosa mu gutanga ikibanza cyo kubakamwo ahantu bitari bigenewe gukorerwa tubibutse ko ikiganiro ari tahura utahuza abandi aho turiko tubayagira ku bijanye n'ingene inzuzi zica mu gisagara ca bujumbura zibangamiwe n'inkombe maze zigahitana amazu tahura utahuza abandi ahuba ibyo ubona ukubayeho n'ibidukikije Albert Mbonerane umugenzi w'ibidukikije avuga ko gukingira izo nzuzi na cyane cyane uruzi ntahangwa bigishoboka ariko ko leta byo isaba uburyo bwinshi hagati aho tudakingiwe hejuru iyo ziza zipfa hariya ruguru barinda kuraba yuko Eh, mu isare cyangwa ahandi kanyosha bita ngo kanyosha rirare kuraba yuko izo nzuzi aho zica zikingiwe bisaba iki bisaba yuko izo nzuzi wenda kuzitera ko ibiti bikingira inkombe abaturongoye kuko nitwarindira ko umukuru w'igihugu ashika ku nzuzi zose mu makomine yose akarangene izo nzuzi zikingiwe ntibizoshoboka mugabo ari musitanteri ari umukuru w'umutumba yarinda kubona ati uruzi ruca ngaha mu ntara ndongoye rero ukingiwe gute hari ibiti twateye hari imigano twateye kugira ngo inkombe zikomere hanyuma mu kurima naho hariho umugambi utaratunganywa neza handa kuba hari imikobeko ibuza yuko haba inkukura uno munsi rero ugiye ukaraba iyo nzuzi iyo ziba ziva abantu baragenda bakabandanya barima yego barakeneye aho barima kugira babeho mugabo ntibamenye yuko icyo imvura niyagwa eh, rimwe bakunda kwita ngo isegenya gucuza igatwara iryovu ryose eh, ugasanga eh, y'amazi yose n'umurindi afise bice bigenda byose ibyo byose bica bigira ingaruka mbi tuza kubibonera hehe ah, mu gisagara kuko biza birundanye n'umuvuduko mwinshi ah, mu gisagara ugasanga hameze nk'ahateze amazi aronka ingene anyengetera mu nkombe nazo zigasenyuka nicyo gituma tugira tuti umugambi nyamukuru ni uwo gusubira gutera ibiti byinshi kuri iyo misozi hanamiye igisagara gisagara ca Bujumbura hama no kunkengera nkengera z'inzuzi bakarahuza baraharima uko bishakiye bakahatera ibiti n'imigano yo gukingira izo izo nkombe eh ku ruzi ntangwa nago mubona ko ubu biracashoboka ko rukingirwa biracashoboka ko iyo aveni mu karakara ikingirwa biracashoboka eh gushoboka birashoboka mugabo bizosaba uburyo bwinshi sinzi iyo leta rero izobukura eh, hanyuma eh, twebwe nko mu ishyirahamwe ndimwo ryitwa action centure verte pour environnement twari twagiye turasaba uburyo kugira dukingire kajya kabane nababwiye kari hagati ya jabe na kigobe hajya nyine hariko haraba amasanganya menshi inzu ziriko zirasenyuka mugabo cagiye kudutangaza nuko hari abarongora ibisata vya leta bagiye bakiha uburenganzira bwo gutanga ibibanza vyo kubaka muri aho karere twari dufite uburenganzira bwo gutera ibiti no kubikingira ibyo twari twarateye byinshi mu kigobe byose baratemaguye bahashyira amazu urabona yuko ari ikibazo kigoye sinzi yuko bategera by'ukuri izo ngaruka mbi ziriko zirashika mugabo tuwe tugira duti tuzobana dusemerera kugira ngo mm, umuntu amaze kubona ibiriko birashika Eh, nk'inzu mwaraziboneye inzu zibangamiwe ubu turi mu kwezi kwa kane imvura irikiragwa ujya uraraba ingene ku kwezi ku kwezi imanga zigenda zongerekana sinzi ko hari umugambi leta iriko irategura kugira ngo ibakingire ego baravuga ngo nimwimuke muveho canke n'abatokubwira ko nimaze gusenyuka ku ruhande rumwe ucibona yuko ubuzima bubangamiwe mbega imvura yo ntiyotuma habandanya habomagurika eh, izobandanya mugabo si imvura si kubera ko tutisunze neza kamere k'izo nzuzi kugira ngo ayo mazi ntigere aduga ngo agire ngo agiye gusenyura ibi muga nk'ubu uravye tubuze mu twavuze hariho nk'ibintu bagiye bubaka muri ntaha kirangwa mugabo abahinga bakubaka ku buryo babahaye ugasanga arubatse ngaha ntiyazibiye amazi azova ruguru agaca agahitana bimwe byose bubakishije byose biratembye biva kuki sinofata ngo nubake ku metero amajana abiri hagati mu ruzi hejuru ntabanje gutegura ingene ayo mazi azoza azotemba gute hanyuma nabajya baza kuropora unamusanga musanga bariko baropora ngaha ejo baca bahindura uruzi bakaruha inzira kugira bashobore kwiyimbira ngaho ibyo byose nta muntu ariko arabikurikirana byo nkagira nti mu gihe atanga ingo zifashwe kugira ngo abaropora baropore bisunze amategeko kuko hariho amezi uruzi ataco riko urakuzanira utobana nja kuropora hanyuma uruzi barinda kuruha inzira imwe uko ruzunguruka rwo rwirondera ahantu usanze guhoroshe iyo nkombe igaca itemba ejo naho urugarura ruca ruza gufata iyindi nkombe nibyo nabonye ubuhinga barinda gukoresha hama kuri izo nkombe naho bagateraho ibiti bituma imvura irikiragwa ata murinduba kugira ngo anyengetere mu isi hama buke buke mugabo no munsi uravye nyene vyifashe amakanivo yose usanga ariko arazana amazi menshi e, bizotugora mugabo ntitwogira ngo twihebure mugabo birakeneye yuko ibiriko kuri ntahangwa twohakura ivyigwa byinshi kugira tugire tuti mbega amategeko agenga ibidukikije amategeko agenga iby’amazi. twayafata gute twashyira mu ngiro gute kugira ngo ejo dutegure kazoza kuko na ufashe kagira umugambi ukarondera amafaranga ukajya kugura amafaranga muri banki ukaza kubaka inzu ukayishyira hajya mu myaka itanu ugasanga iyo nzu iragiye urumva ko ari agahombo kaniniya kuri nyine kubaka no kuri leta kuko uwo mugambi yari afise wari ukugira ngo abeho neza mu bushikiranganji bw'ibidukikije amazi n'amatongo tukaba twarabarondeye kugira ngo bugire ico bushikirije bavuga yuko bariko bategura ikiganiro kubamenyesha makuru ni na hano duciye turangiriza kino kiganiro